Tolteki Pirms vairākiem tūkstošiem gadu Meksikas dienvidu daļā dzīvoja viediem, kurus dēvēja par toltekiem. Antropologi uzskata toltekus par tautu vai pat rasi, bet patiesībā, patiesībā tolteki bija zinātnieku un mākslinieku sabiedrība, kas apguva un turpināja savu senču mācību un rituālus. Skolotāji, Nagols un viņu mācekļi apmetās senajā piramīdu pilsētā – Teotivakanā, netālu no mūsdienu Mehiko, vietā, par kuru saka, ka tur cilvēks kļūst par dievu. Pēdējās tūkstošgadas laikā Tolteks skolotāji bija spiesti slēpt savu senču mācību. Eiropiešu iebrukums un vairāki mācekļi, kas nelietīgi izmantoja savas spējas, radīja vajadzību slēpt mācību no tiem, kas nebija gatavi to pienācīgi izmantot, vai no tiem, kuri, lai panāktu savu, varēja to izmantot ļaunprātīgi. Par laimi vairākas skolotāja dzimtas nosargāja ezotērisko tolteku mācību un nodeva to nākamajām paaudzēm. Simtiem gadu tā slēpās aiz slepenības plīvura, taču seni pravietojumi vēsta, ka reiz pienāks laiks, ka to atkal vajadzēs atdot cilvēkiem. Skolotājs no ērgļa bruņinieku cilts Migels Rīs ir gatavs atklāt mums varano Tolteku mācību. Tolteku mācība balstās uz to pašu pamatpatiesību, kurā meklējams arī citvietas pasaulē sastopamo ezotērisko tradīciju saknes. Nebūdama reliģija, tā tomēr godina ikvienu, kas jebkad uz šīs zemes sludinājas garīgumu. Tā skar arī garu, bet visprecīzākais tās raksturojums ir dzīvesveids, kas ved uz laimi un mīlestību. Tolteks ir mīlestības meistars, gara mākslinieks. Kāds, kurš katru mirkli, katru sekundi rada viskaistāko mākslu, sapņošanas mākslu. Dzīve nav nekas cits kā sapnis, un ja mēs esam mākslinieki, tad varam radīt savu dzīvi ar mīlestību, un mūsu sapnis kļūst par meistardarbu.